Allah Želešanu, naš stvoritelj, zna šta nama treba. Zato nam je na Dunjalu kudao hlad sa ovom vjerom. A čovjek u hladu se lijepo osjeća. I blago onome koje je zaista shvatio ljepotu ove vjere. Ali smo svjedoci, draga moja braća, od danas čovečanstva, Kada bi vi pravili peticiju i pitali alkoholičare je li alkohol, je li alkohol dobar? Ima li u njemu kakvog dobra? Većinom bi kazali da je u njemu samo zlo, a oni trijezni bi kazali on je majka svakog zla. Kada bi pitali zinalučare ima li kakvog dobra u zinaluku, svi bi kazali, pa eno statistika kaže svoje. Kada bi pitali bilo koje griješnike iz bilo koje kategorije, je dobro to što oni rade, oni sami počinitelji bi rekli da to nije dobro kada bi pitali ljude koji obožavaju Allaha dželle Đerlešanuhu, to jeste obožavaju nešto drugo mimo Allaha Subhanahu wa ta'ala, kako se osjećaju kada bi bili iskreni, otkrili bi prazninu svog ibadeta. Subhanallah, zamislite ljude koji koji imaju takvu hediju pred sebom, a neće. Imaju najbolju knjigu, a oni čitaju sve drugo. Imaju gospodara koji je čovjeka u najljepšem obliku stvorio. I kojem najljepša imena i svojstva pripadaju, a on sebi traži nešto drugo. Strahuje od svega drugog, samo ne strahuje od Allaha Đelešanu. Pa ovo je stvarno, draga moja braćo, pametnim ili razumom obdarenima za razmišljanje koju oni blagodat s ovom vjerom imaju. I nekada se nikada ne razočaraju što većina ljudi neće ovaj din. Zato je Allah Đelešanu stvorio džehennem. I na dan je ome nakulu li džehenneme halim teleti. I na dan kada kažemo, upitamo džehennem direktno, kaže uzvišeni, jesi li se napunio, neće progovoriti mali čuvar džehennema, nego će progovoriti sam džehennem i kazat će helmim mezid, ima li još? Jer Kur'an kaže, وَلَقَدْ دَرَهْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ Mi smo mnoge džine i ljude spremili za džehennem. Pa onda objašnjava da oni imaju srca, da oni imaju oči sa njima ne vide, imaju uši sa njima ne čuju. Imaju srca sa njima raz, ne razumiju. Oni su kao stoka i gori od stoke. Zato insanu, ti koji je stvoren, kako uzmišljeni kaže, وَلَقَدْ خَلَقَنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ Čovjek ne bi bio u najljepšem obliku kada bi mu samo oduzeli razum. Može on biti lijep. Opet ima oči, ima uši, ima nos, ima dvije noge. I to se, tu se ogleda na osnovu drugih stvorenja savršenstvo čovjeka. Ali nema razum primjera radi. I odmah vidimo da mu mnogo toga fali. Običan narod kaže tevečelija. O ti čovječe koji si stvoren u najvešem obliku, razmišljaj o sebi i oko sebe. I nametni temu i sebi i drugima. Što ćemo mi na ovome svijetu Ima li smisla živjeti ovaj dunjaluk bez dina? Kud idemo nakon smrti? Ima li proživljenja? I šta će biti na ovome danu u koga mi vjerujemo kao što vjerujemo da jedni druge vidimo? I kao što vjerujemo da jedni druge razumijemo? Tako vjerujemo u sudnji dan A sama riječ sudnji dan, dan polaganja računa. Kada će se i malo i veliko iznijeti. I kada će se samo oni koji ispravno budu Allaha obožavali spasiti. I na tom sudnjem danu sa svim onim svojim strahotama koje nosi sudnji dan Allah opet mnoge kategorije vjernika će poštediti ti veliki patni koje nikako ljudski rod ne može podnijeti pa će dati hlad kada neće biti drugoga hlada. Prošli put smo načeli temu o kategorijama ljudi koji će biti u hladu kada neće biti drugog hlada sem Allahova hlada. Poslanik Ali Salatu Veselam je govorio po objavi i govorio je, govorio je po terminima i terminologiji koju mogu razumjeti tadašnji ljudi i sadašnji ljudi i ljudi do sudnjega dana. Pa kada je kazao seba'atun je dillumuhumullahu fi dillin jevna la dille illa dillu, znao je da ga dobro Arapi razumiju šta govorio. Jer Arapi koji žive u tim nekakvim posebnim uslovima, kada su velike vrućine, a hladne noći, oni razumiju šta je hlad. Pa im se poslani kada je salatu u sram obraća na taj način. Kao što ljudi znaju šta je trgovina. I nema čovjeka koji se ne bavi trgovinom bio bogat ili siromašan, ili kupuješ ili prodaješ. Tako je naš život dok boravimo na ovome svijetu, pa nam zato Allah Đelešanu često u Kur'anu spominje trgovinu kao termin da znamo razumjeti ono što Allah Đelešanu smatra najboljim dijelima, da bi požurili ka tim dobrim dijelima, jer odmah smo tu bolji, jer znamo u razum, razumom to shvatamo na dunjavu, čim nešto prodamo, jer čim nešto kupimo, odmah smo bolji. Ako si kupio namirnice, odmah će dobar ručak biti. Ako si nešto prodao, odmah ti je u prsima rahatluk, ima nešto blizu srca nekakav denjak para, I odmah si bolji. A zamisli onda ko brzo žuri da uradi i čini dobra djela. Seb'atun je dhilluhum Allahu fi dhillin jevme la dhille illa dhillu. Sedam kategorija ljudi koji će biti u Allahovom vladu, u tim posebnim ahiretskim uslovima koje nosi sa sebom sudnji dan, kada neće biti drugoga vlada, prošli put smo kazali, el imamun al imam al adil, pravedni imam. Drugi pjevaju Bože pravde, a ne zvjeruju nikako u Boga, ne vjeruju nikako Allaha, nego proglašavaju ljude svetima. Pa samo još trebaju nakon onoga smrada Radovana Karadžića, koga su već proglasili svetim, da i ovoga dupa ovoga medvjeda na dvije noge proglase svetim koji nema riječnik normalnog čovjeka, a kamoli pravednog nekakvog predvodnika. Ali ne čudimo se nevjernicima, čudimo se onima koji kažu da su predvodnici muslimana da su predvodnici oni koji su se predali Allahu, a oni neće da se predaju u pravom smislu riječi, nego obožavaju često svoje strasti i traže od ljudi da ih obožavaju na ovaj ili na onaj način. A Allah Đerlešanuhu ne voli nepravdu i sebi je zabranio nepravdu, i naredio među nama, među sobom, da jedni drugima nepravdu ne činimo. I na kraju molimo Allaha Đelešanuhu da pravdu zagovaramo i da pravedni budemo i da težimo pravdi i da molimo Allaha Đelešanuhu da umet povede pravedni imam koga je najavio Muhammed sallallahu alaihi ve sellem a i prije onoga stvarnog imama a svaki može biti stvarni može biti realni imam samo ako uzme, sa, uzme za din kako treba, jer se šarijat i pravednost može uspostaviti kada god mi to budemo tijeli, Allah nam to neće zabraniti. Samo mi treba da uradimo ono što je Allah od uslova postavio in tam surullah jasurkom voju tebi takadamekom. Jer ako mi Allaha pomognemo, uradimo sa pravilima koja je, koje je postavio šarijat, odmah će nas Allah pomoći i stopala naša u ustabiliti, to jeste da će nam da ili sprovedemo ono što Allah tebarekevo ta'ala je spustio u svojoj knjizi. Pred nama je danas druga kategorija ljudi koja će biti u vladu kada neće biti drugoga hlada. Šabu neše fi ta'ati Allahi azzavu dželu. Mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu tabarake wa ta'ala. Pogledajte, draga moja braćo, te prirodnosti, kako Allah tabarake wa ta'ala voli prirodnost. Objavio je prirodnu vjeru. I traži od ljudi da se prirodno obhode prema toj vjeri. I da prirodni čitav svoj život budu. Pa ima li išta prirodnije od toga da to novorođenče koje se rodilo u Fitri, u prirodnoj vjeri islamu, da tako ostane prirodno, čita svoj život i da ne iskoči iz, toje, iz te svoje prirode u, koga je, u kojoj ga je Allah te bareke o ta'ala stvorio. E, zbog te prirodnosti i života u toj prirodnosti Allah nudi hlad, na danu kada neće biti drugog hlada, sem Allahova hlada, to mladiću, koji ima sve segmente, pun je energije, pun je snage, pun je strasti, pun je izazova, pun je želja i emocija, pun energije, i on sve ove blagodati stavi u takvim islama, ne dozvoli ni svojim strastima, ni svom razumu, ni svojoj mladosti, ni svojoj snagi, ni svojoj mašti, ni svojoj energiji, da izađe iz okvira granica koje je postavio Allah tabareke wa ta'ala. Pa zašto je ovdje poslanik alaih salatu wa salam rekao šabun nešefi pa'atillah? Što nije kazao džedun Naša je fil ta'atillahi ili aša fil ta'atillahi. I to je ispravno. Da je kazao starac koji je doživio duboku starost navodi mladića. Zato što je ovo izazov, ovaj mladić, on je stvarno u pravom smislu riječi na iskušenjima. Ali ako je razumio prirodnost ove vjere, On ima mogućnost, ima priliku da ostane prirodan i ništa na ovome svijetu od blagodati nije izgubio. To što alkohol probao nije, što nije u drogiraše otišao ili u homoseksualce ili u kradivce ili u nekakve vepere i strahote ovoga dunjaluka, to je samo blagodat da ga je Allah sačuvao s tim, a sačuvao ga je ako je pokoran Allahu tebareke wa ta'ala. I zato kaže poslanik alaih salatu wasalam, kako je došlo kod Buharije, kullu mevludin i uledu alel kipa. Svaki mevlud, svako dijete se rađa u prirodnoj vjeri. I ovdje ova vjera se zove prirodna vjera. A zna se da je to islam. Fa eba vahu juhavu Pa ga njegovi roditelji usmere u pravcu židovstva. A u junosiranihi, jer ga pokrste, A u mrđi sanihi, je li mu otvore vrata pa da obožava nešto drugo i bude od ehlu mušnika? Bude od nevjernika koji nikako Allaha ne priznaju, nego Allahova stvorenja za svoje bogove uzimaju. Znači, roditelji imaju veliku ulogu. I na njima je veliki zadatak. I zato Allah te barake u ta'ala puno u Kur'anu upozorava roditelje. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكُمْ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُكُكْ وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَقْوَى Naredi čeljadi svojoj namaz. Nema tu lijepo bi bilo klanjati. A shvatio si da je večera vađib i ona se ne smije preskakati. Bila ona štetna ili korisna, a većini slučajeva je štetna. Naredi čeljadi svojoj namaz i ustraju tome. ne tražimo od tebe na faku, mi ćemo te je dati, mi ćemo te hraniti. A završnica je takvaluku. Pa Allah kaže, ja ejuhel ladina amenu, ku anfusakum u ahlikum nara, wa kuduhan nasur iđar. O vjenici, sebe i svoju porodcu čuvajte. Od vatre čije će gorivo ljudi i trve će biti, ljudi kamenje biti. ajeta gdje Allah Đelešanu nas upozorava da čuvamo svoju porodicu, da tu nekada leži pravi problem za nas i opasnost po nas. Ja i Juhalladine Amanu, o vjednici, in ne min ezvađikum, a uladikum, a duvan lekum, fahdaruhum, o vjednici u vašim ženama i vašoj djeci, imate neprijatelje za vas, čim ti ne da pokornost, kako je Allah zapovidio i na bilo koji način te odvraćaju od Islama, oni su tvoji pravi neprijatelji po tvojim grovom, koje ti hraniš i odgajaš i oblačiš. Pa ih se dobro pričeka, pričuvajte. Znači, ako želimo da taj mladić odraste u pokornosti Allahu te barekehu ta'ala i bude u prirodnoj vjeri, i ostane tako prirodan, moramo mu sve obezbijediti na tom putu kako bi uspjeli. A znate li šta je uspjeh? Uspjeh je upravo u tome da se ta ličnost spasi, a mi, oni koji smo ulagali, imamo trajnu sadaku. Kako kaže poslanik Ali Saratu Osram, u hadisu koga bilježi na muslim, kaže mi, kao ta amanu bin Adem illa fi salat, prekida se dobra djela Ademovom sinu, kada umre misli se, osim u tri slučaja. Jedan od tri, tri slučaja je Waladun salihun jed'u lehu Odgojeno dijete koje moli za njega. Odgojeno dijete. Živi u toj prirodnoj vjeri. I onda iz te svoje prirodnosti sjeti se svojih roditelja. Stalno moli za njih. Gospodaru, smiluj im se, oprosti im. Budi dobar prema njima kao što su oni bili prema meni kada sam bio mal. Gospodaru, daj meni dobro na ovome svijetu i na onome svijetu. Sačuvaj me džehendemske kazne i vatre. Gospodaru, i daj dobro mojim roditeljima, smiluj se mojim roditeljima. Zato je, draga moja braćo, poslanik kada je salatu o selam, naveo ovu kategoriju da će biti u ladu, kada neće biti drugog vlada sem Allahu vlada, mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu, te barake wa ta'ala. Kur'an hvali o mladinu. Ističe te mladiće Pa pogledajte kako Kur'an ističe Davud selam, koji je ubio Džaluta. Kako ističe Ashabul Kef. Jesu to bili nekakvi didovi ili nekakvi funkcioneri, bogataši ili su to bili nekakvi omladinci, dječaci. Innehum fitjetun amenu berobihim. Pa zidnahum huda. To su bili dječaci, mladići koji su vjerovali u Allaha Đelešanuhu, pa smo im mi povećali uputu. Posebno Allah Đelešanuhu voli omladinu i na njihove se dove posebno Allah Tebareke Votala odaziva. Vama je poznat onaj hadis koji je kod muslima i kod drugi. Kada su ona tri mladića se uputila na put, pa se povukli u jednu pećinu da u njoj odmore. Pa je tamo zatrpio pravi nosibet. Ta pećina je bila zatrpana ogromnim kamenom, pa nisu mogli izaći iz te pećine. Nije im ostalo ništa drugo, osim da mole Allaha te barake wa ta'ala, da Allah Đelešanu direktno učestuje i dadne velike znakove i njima i svim generacijama koje će doći posle njih da Allah sve može i da se Allah odazove iskrenoj dovi a pogotovo ti iskreni mladi srca koji su sa svim onim karakteristikama koje smo spomenuli ili zaboravili da spomenemo ali one su sve te karakteristike stavljene u okvir islama, u granice islama. Pa onaj prvi, kao što znate, imao je stare roditelje. I konstantno im je činio dobročinstvo. Ne bi zanočili dok i on ne bi napojio kozijim mlijekom. Spominje se kozije mlijeko jer ono je bolje od kravine i od ovčije. Samo što mi ne znamo biti prirodni, pa nama kozije smrdi, a? A ne smrdi nam megla koja je preprana u sto voda. Ali pogledajte prirodnost. Moj haru neće megle. A hoće naše šarenke mlijeko. Zato što je još uvijek prirodan. A mi kada osjetimo onaj štalski zada, to kao je prevaziđeno i to se ne može više tolerisati u 21. vijeku. Pa mnoga djeca misle da je mlijeko stvoreno u teter pakovanju. Tako Allah stvorio. La hawla wa la kuvvete illa billah. A mnoga djeca su još neprirodnija. Pa kad dođu sa zapada, kravu, ne znaju nikako, nego misle od horoza i od kokoši da je to u stvari krava i čuje bu bu. Dosta ja svojim očima vidio. Pa je ovaj mladić pojio svoje roditelje. Ali ko insan jedne noći je zakasnio s mlijekom, pa je došao i roditelje našao kako su zaspali. U drugom rivajetu djeca se otimaju, kažu, babo, daj nam mlijeka. A on im stavlja ruke na usta, ne želeći da probudi svoje roditelje, a ne da svojoj djeci mlijeko, čeka da se roditelji probude. Pa kada su se probudili, prvo što im je uradio, napojio im je tim friškim mlijekom. Pa kaže gospodar, ako sam ja ovo uradio čisto u tvoje ime, daj da se ova stijena sklone s pećini. Pa je Allah dao da se malo pamaknula. Ali nije bilo dovoljno da izađu. Pa se obraća ovaj drugi mladić i kaže gospodaru, ti si onaj koji sve znaš. Ti znaš u gladnoj godini da sam ja svojoj Amidžični dao 20 zlatnika da joj čast uzmem. Pa tamo kad mi se dozvolila i kad sam joj pošao da joj priđem, rekla je, hoćeš li to uraditi ono što je Allah zabranio? Zar se ne bojiš Allaha Đalešanuhu? Pa se mi kaže odgurno od sebe i straha prema tebi gospodaru. Ako sam ovo uradio zbog tvog straha, i ljubavi prema tebi, daj da se ova stena pomjeri, pa se je pomjerila, ali opet nedovoljno da bi mogli izaći iz ove pećine. Pa se obraća treći mladić, znači sve mladići. Ovo su izazovi. Ko bi od nas stojao na nogama i dao prednost svom babi i dedi koje treba poslati u starački dom da više ne kašlju pokući i da ne hrču i ne bude nas, vas da neke protjeve imaju, ne znaju ni više jednostavno se dosadni sami sebi, da ih se riješimo što prije, kao što to zapadna civilizacija nudi. Ko bi to odolio ovom drugom izazovu, osim oni koji se istinski boje Allaha, te barakevo ta'ala, koji su prirodno odgajani. I ovaj treći kaže gospodaru, ja sam imao svoje radnike i stalno sam ih redovno isplačivao, ali jednoga dana jedan radnik mi je otišao s posla prije nego što sam mu uspio platiti. Pa sam ja gospodaru, a ti si onaj koji sve znaš, njegov imeta koji je bio kod mene, stavio, umnožio ga ili stavio ga u funkciju pa se taj njegovi metak namnožio, pa je on jednog dana došao da traži svoju dnevnicu, a ja sam mu rekao, ovo su tvoje debe, ovce i krave. Pa čovjek nije mogao da vjeruje, a zatim je ipak povjerovao i sve to svoje kući potjerao. Gospodar, ako sam ja ovo uradio, samo zbog tvog imena, dalje se ova stjena sklone pa da mi rahat iz ove pećine izađemo. I tako se i desilo. Ko to danas brine o emanetu? Ko to danas brine o dugu? Ko to danas brine da ima svako kod nas neko svoje pravo? A kamo ono pravo koje zna i tica na grani da je njegovo pravo? Jesmo dali svač, svakom svačije pravo? Evo je samo trun ili kap vode u moru koje su dobrote, prirodnosti i odgajanja mladića u pokornosti Allahu te bareke wa ta'ala i koje su blagodati na ovom svijetu? A šta mislite onda o hladu? Kada neće biti drugoga hlada, sem Allahova hlada, kulu qavli hada wa stagfirla li wa lekum fa stagfiruhu, innahu huva gafurur rahim. Astagfir. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Kazali smo, draga moja braćo, da je ovo prirodna vjera. Da ovo dinul kajim, ovo je jaka i stabilna vjera. Ova je vjera koja izvodi mladiće koji ne da se igraju klikerima, To bi možda nekada mogli opravdati. A kamo li da rade ono što nikako ne ide u njihov, na njih, u njihov račun, na nivo od dječaka od 10, 12 ili 15 godina? Allah je objavio prirodnu vjeru i zato je naređeno nama, starima, da se pobrinemo, da izvedemo generaciju koja će potpuno prirodna biti da bi mogla osvajati i da bi mogla rezultate poručivati kao što su to poručivale one prve generacije. Pogledajte Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Ko je to sa njim bio ako nije bila omladina? Ko je bio Alija radijallahu ta'ala anhu? Koliko je on to godina imao? A znao je da se radi o atentatu na poslanika alaihi salatu wasalam. I pored svega toga, on sa punim punim srcem imana i prirodošu, zaliježe u krevet Resula sallallahu alaihi ve sellem, spreman da se žrtvuje za ovu vjeru, a da ostane glava na ramenima Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Ko je to ubio najvećeg taguta u vreme poslanika, ali i salatu wa salam? Ebu Džehla, nisu ga ubili ni Hamza ni Alija, ni Ebu Bekr ni Omer, ni neko drugi od velikih velikana, svi su velikani bili. Upravo su ga ubili dva, dva mladića. Dva dječaka, ali jedan od njih nije više od 15 godina imao. Ubili su najvećeg sivnika toga vremena. Oni nisu ostali na crtani i gledaju. Ili sa punice. Ili da gledaju kako Džeko sa 16 metara ili dalje od toga zabija go. Nisu se oni opterećavali šeitarskim stvarima. Nisu oni navijali za loptu koja čoškova nema. I za 22 budala koji jednu okruglu loptu ganjaju a onda stotine hiljada ljudi u njihovom prisutstvu žvižde i navijaju, a ostali u svojim toplim i ledenim kućama trljaju planove i znoje se hoće li izgubiti Bosna i Hercegovina. Ona će sigurno izgubiti bez Islama. I nju je i uzdigao Islam. I jedino ste bošnjaci mogu Islamom uzdići. U protivnom, bit ćemo nekada prošlost, kao što je prošlo za nas upravo oni koji su pobjedili Bošnjake 6-2, Portugalci koji su nekada svi muslimani bili. Jer je Portugal tada bio u tadašnjem velikom Endosu. Zato je poslanik kada je sada tu osram kazao, ono sudtu mene je pomogla omladina, I zaista su ti mladići za vrijeme poslanika i salatu wasalam pokazali veliko herojstvo, a i nakon njegove smrti, pogledajte Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, izvršava vasijet poslanika i salatu wasalam i šalje vojsku na mutu. Šalje mladiće od 17 godina da predvodi Halid ibn Velidah. Nije Usama ibn Zaid ostao u Medini da aštruje sa svojom bulom, sa svojom curom i da čeka kad će mu poslati neku masnu poruku. Nego je odvojao vojsku, a tu i, i Ravaha koji nije 30, 25 godina prešao. I tu je Džafer koji ne da da zastava padne na zemlju. Otpada jedna ruka, otpada druga ruka. Imaju ostaci od ruku i on na taj način drži zastavu dok nije proboden kopljem. To je omladina koja je prirodnu vjeru imala i koja je prirodnim putem išla. A mi imamo danas ovo što imamo, da će nas čak i naša djeca, ako ovakvim putem nastavimo, proglasiti ludim, zato što mi ne navijamo, zato što Smeraldu nećemo da gledamo ili neku sada tursku seriju i zato što nećemo da budemo izgubljeni u vremenu i prostoru, bit ćemo proglašeni za ostalim od svoje djece koja hoće da budu napredna pod navodnim znacima. Zato, draga moja braćo, budimo prirodni, odgajajmo se prirodno i odgajajmo svoju djecu u prirodnoj vjeri, pa ćemo imati ovakve generacije kao što je bio mladić Ukbe i Binafija, koji je došao i osvojio čitavu Afriku. A onda došao do Atlantskog okeana i rekao, digao sablju i kazao, tako mi je Allaha, da znao da tamo negde još ima kakva zemlja. Pregazio bi ovaj okean i odnio bi zastavu šehadeta da je tamo podignem. Ovo je omladina koja je prirodno odgajana. A mi imamo omladinu koja su pravi vampiri sa svojim frizurama i razmišljanjima u našim kućama. Zato ako želimo sebi dobro i dobro ome umetu, i dobro svom ahiretu i hladu kom je treba da budemo smješteni zajedno sa svojom djecom i najbližnjima, onda prirodni budimo i prirodno ovoj vjeri prilazimo i uživajmo ovoj vjeri prirodno. Ne bojmo izmišljati ovoj vjeri ništa. Ovih dana će biti slavlje u Bosni i Hercegovini, a i dalje slavit će muslimani islamsku novu godinu. Zaboravio je Ebu Bekr da je proslavi, a i Omeru se podvuklo. Ali ja nije imao vremena, imao puno problema sa Haridžijama i Murđijama i Šijama i ostalima. Nisu oni sjetli tog velikog datuma, ali eto, uspjeli su bošnjaci da se njima ne provuče taj veliki datum pa će oni njega provesti, do duše neće pit, kažu, osim ono što je Allah dozvolio, bar tu noć, a onda će se za onu izmišljenu novu godinu kada se jelka kiti, što još jedan dokaz protiv kršćana, da se Isale islam nije zimi rodio, nego onda kada svježi, del, svježi datula ima. Zato budimo prirodni, ovo je prirodna vjera, koja je kala Allahu wa kala Rasul wa fahimahu salafu sari ovo je vjera onako kako je rekao Allah jale šanuhu i rekao Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i razumijele ispravno prve tri generacije što ovaj filter prođe to je din a što ovo ne prođe to je din od tog dina i te gline možemo da nas ovaj čup a sutra drugačiji napraviti.